Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 11-ն է, տարվա 345-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1816 թվականին Ինդիանան դարձավ Միացյալ Նահանգների 19-րդ նահանգը։ 1876 թվականի այսօրը Թուրքիայում հրապարակվեց համանadrություն, որը մեծ վեզիր Միթատի անունով կոչվեց Միթատյան։ 1931 թվականի հենց այսօրը Վեստմինստերյան ստատուս անգլիական պարլամենտի ակտը, որով սահմանվել են դոմինիոնների իրավական դրությունն ու փոխհարաբերությունները բենց Բրիտանիայի հետ։ 1946 թվականի այս օրը ՄԱԿ-ին կից ստեղծվեց ՅՈՒՆԻՍԵՖ-ը՝ Երեխաների պաշտպանության միջազգային կոմիտեն։ Նույն թվականի նույն օրը միավորված ազգերի ընդհանուր ասամբլեա կողմից ընդունված 96 որոշումը Ռաֆայել Լեմկինի դրթմամբ առաջին անգամ ճանաչում է ցեղասպանությունը որպես միջազգային ոչիրք։ 1994 թվականին սկսվեց ռուս-չեչենական առաջին պատերազմը։ Այսօր ծնվել են 1803 թվականին ֆրանսիացի երկհան դիրիժոր երաշտագետ եւ երաշտական քննադատ Հեկտոր Բերլիոզը։ 1843 թվականին գերմանացի մանրեաբան, բակտերիաբանության եւ համաճարակաբանության հիմնադիրներից մեկը, Նոբելյան մրցանակակիր Ռոբերտ Կոխը։ 1913 թվականին է ծնվել ֆրանսիացի ճանաչված դերասան Ֆանտոմասի մասին ֆիլմաշարից հայտնի դերասան Ժան Մարեն։ 1918 թվականի այսօրն է ծնվել ռուս արձակագիր հրապարակախոս հասարակական գործիչ Ալեքսանդր Սալժինիցենը։ Նա նաև Նոբելյա մրցանակի դափնեկիր է։ 1932-ին է ծնվել Խորթային Հայաստանի եւ Հայաստանի Հանրապետության գիտության գործիչ, Հայաստանի Հանրապետության գիտության ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս Արման Քուչուկյանը։ 1939 թվականին հայ դերասանուհի Խորթային Հայաստանի վաստակավոր արտիստ Գրետա Գալստյանը 1961 թվականի այսօրն է ծնվել հնդիկ նշանավոր շախմատիստ Վիշվանաթան Անանդը։ Այսօրը տոնում են։ Այսօր տանգոյի միջազգային օրն է։ Դեկտեմբերի 11-ին արգենտինացի երգիչ եւ դերասան Տանգոյի արքա հանրահայտ Կարլոս Գարդելից ընդյանորը նշվում է Տանգոյի միջազգային օրը՝ Պարիտոն, որի փիլիսոփայությունը դիմակայության մեջ է։ մեջ է. 2009 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի որոշմամբ տանգոն որպես երաժշտության, Պարի, պոեզիա եւ Ռիո դե լա Պլատա շրջանի ավանդույթների միասնություն ներառվել է մարդկության ոչ նյութական արժեքների ժառանգության ցանկում։ Տանգոյի ցակման մի քանի տարբերակներ կան։ Ամենատարածվածն այն է, որ ի սկզբանե պարը ի հայտ է եկել Բուենոս Այրեսի նավահանգստային արվարձաներում, որտեղ 19-րդ եւ 20-րդ դարերի սահմանին հանդիպել եւ միահյուսվել են շատ երկրների մշակութային ավանդույթները՝ կուբայական խաբաներայի, աֆրիկյան կանդոմբի, արգենտինյան միլոգի, իսպանական ֆլամենկոյ եւ օտարերկրյա նավաստիների կողմից բերված մի քանի եվրոպական պարերի ռիթմերը։ Ու թեև Արգենտինայում դա աղքատ թաղամասերի ներգաղթյալների պարն էր շուտով կրքոտ ու քնարական տանգոն հնչում է ողջ երկրում։ Կարլոս Գարդելը վաղ հասակում Ֆրանսիայից Արգենտինա տեղափոխված ներգաղթյալ էր, դեռահաս տարիքում այնպես հիվանդացավ տանգով, որ շուտով հայտնի դարձավ ողջ Արգենտինայում։ Իսկ տեղափոխվելով Եվրոպա, նա հաջողությամբ տանգո ներկայացրեց Փարիզին, որտեղից էլ այս պարը սկսեց իր հաղթական երթը երկրներով ու մրցամակներով։ Այսօր դեկտեմբերի 11-ն է։ Տարվա վարտին մնաց 20 օր։